Lāsma gaitniece. Labrīt. <laughs> Labrīt. labrīt. Jā, Lāsma ne pirmo reizi pie mums, bet paldies, paldies, ka tu esi kopā ar mums, ka esi kopā ar radiom arī Latviju. Un tad par ko tad šodien stāsts šajā rīta ēterām? Tā ir kāda latviete Valda Oš, kas ir pirmā aviācijas pilote ārpus Latvijas robežām, precīzāk Austrālijā. Jā, jā. civilās aviācijas Cik... pilote, jā. Jā, un kura uh, otrā pasaules kara laikā devās ar vecākļiem bēgļu gaitās, jā, ar savu brāli, mammu un tēti, un tādā veidā arī nokļuva Austrālijā. Bet tad, uh, Lāsma, man gribās pa, uh, pavaicāt, kādai šāds ēters, <laughs> jā, jo... Uh, kas ir tas, kādēļ tu sāki meklēt informāciju par šo sievieti, par eh, šo piloti, jo tu patiesībā ir ļoti liela saistība. Jā, nu man tā saistība ir patiešām liela, jo mēs esam asinsradinieces, eh, valdoši ir mana tēva Ērika Ģibieša māsīca, un ir tāda lieta, ka, protams, kāpēc es saku, protams, tūlīt pateikšu, ilgu laiku par viņu vispār neko nezināju, nec par viņu slikteni un var pat teikt eh, gandrīz vai arī neko daudz par viņu pašu, kas, kas tur ir un kas ar to dzimtas zaru ir noticis, jo 20. gadsimts, kā jūs zinat, radioklausītāji, tas bija laiks, kas cilvēkus ne jau vienoja tie divi pasaules kari, taisnotrādi šķīra, ja, un ļoti, ļoti un smagi. Šķēla. Un šķēla, dzimtas, arī, jā. jā. Un arī <laughs> sekojošā padomju vara pēc, pēc otrā pasaules kara Latvijā, kas nodibinājās, jā, tā ir ārkārtīgi daudz ļauna izdarījusi, jā, un arī mūsu dzimtā, diemžēl, diemžēl ir bez, eh, kā saka, tas nav pagājis bez tādām smagām, tālējošām sekām. Un tāpēc ir tas iemesls, ja tā drīkst teikt, jā, stāstīt eh, par piloti, eh, civilās aviācijas piloti, Austrālijā, Latvieti eh, valdošu. Man tiešām ir liels prieks un gods, ka es to varu šeit stāstīt. Jā, arī ārpus ēterā, kad es mm. pārlasīju šo rakstu un eh, to informāciju, ko tu, ko tu esi savākusi lāsma, viņa 6. decembrī svinētu 90 gadu jubilēju. Jā. Bet mūžībā devās jau šķiet, ka 30 33 3 gadu, gadu vecumā, vecumā eh, devās mūžībā. Eh, diemžēl tā bija viņas pašas izvēle, nu, viņa atņem sev dzīvību, jā, un tas ir tā vēl bezgala traki, kad tas tā ir noticis, jā. Bet tad eh, viss pēc kārtas, kāds tad ir viņas dzimtas stāsts? Jā, tā tad, tad ir jāsāk. Jo es jā, saprotu, esi diezgan cītīgi parakņājusies. Nu, diezgan cītīgi, jā, jā, protams, jo jāsāk ar to, ka uh, bija divas senas, teikt, liepainieku dzimtas. Tā bija mūrnieku dzimta, no kuras ir arī mana vecmāmiņa, Anna Lūcija Aleksandra Mūrnieks, un mans vecmāmiņas māsa Leontīna Marija Mūrnieks. Un abas māsas, protams, aprecējās ar diviem draugiem, viņi bija draugi, Eh, vien, eh, viena māsa aprecējās ar Žani Ošu, eh, kurš bija aizsargs Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, un tāpēc jau arī bija jāmūk, jābēg prom, mm -hmm. jādodas bēgļu gaitās. Un otrs, tā tad bija otrai māsai, ja manai vecmāmiņai, vīrs bija Rudolfs Ģibietis, un viņi palika, palika dzimtenē pēc, pēc kara. Jā. Un kādu laiku, kādu brīdi vēl bija tā tad sarakste, no nu, svešuma, no, no Melburnas priekšpilsētas Koburgas tika saņemts vēstules, bet pēkšņi tā, e, tā saraksti pārtrūka un nevarēja ilgus gadus saprast, e, zināt, e, kas ir noticis, jo mēs jau zinām arī pat sarakstīties normāli. Cilvēks nevarēja dzīvojot padomju savienībā, jo vēstules, kas tika sūtīts uz ārzemēm, kas notika? Vispirms tika sūtīts uz Maskavu, kur viņas tika pārskatīts, pārlasīts, ja kaut kas nepatika, cenzētas, pat svītrojumi bija, ja? vai arī pat eh, nereti bija tā, ka vispār neaizgāja pie adresāta, ja? arī tā, tā bija, bet, nu, jā, tā, tā nu tas bija, un tad eh, tad, tad tas bija pēc eh, pasaules kara, bet kara laikā, kara, karš jau bija, var teikt, nu, kara beigu posmā, mm. tā tad ošu ģimene uh, Eh, saprata, ka ir jādodas bēgļu gaitās. Un viņi tad divi pieaugušie ar diviem maziem bērniem. Tātad viens no tiem bērniem, vecākais bērns bija Valda Ošs, eh, jaunākais bija Juris Ošs, devās, eh, devās bēgļu gaitās, nokļuva Neapolē un no Neapolas osts Itālijā 1949. gadā ar kuģi vairākas nedēļas kuģis skaugum ceļoja uz Austrāliju, tā tad nokļuva uh, Viktorijas pavalstī, jeb Viktorijas štatā. Ja? Pārlasot tavu rakstu, es sapratu, ka sākumā viņa vēlējās nokļūt Kanādā. Jā. Un tas arī tāds tad likteņu spēlīte, es pat nezinu, kā to var pateikt, jo doma bija ošiem, ka eh, dosies uz Kanādu. Un pēdējā brīdī tas izjuka, tāpēc, ka saslima kuģa kapteinis. Un tad, eh, nu, nu, ja nevar uz Kanādu, labi, tad kur var uz Austrāliju? Labi, uz Austrāliju, kas ir <laughs> pilnīgi kaut kas. Jā, tā, tāda lieta bija, jā, tāda lieta bija patiešām, jā. Mm. Vai viņas vecāki cerēja atgriezties Latvijā? Nu, pajautāt un uzzināt, protams, nav nekādas iespējas, bet absolūti lielākā daļa bēgļu bija pārliecināti, ka tas ir tikai uz laiku aizbrauks – pagaidīs, kad norims viss, un tad atgriezīsies dzimtenē. Jo lielai daļai cilvēku, lielākai daļai, protams, pieauguši cilvēki, viņiem bija sava dzīve, viņiem bija sava karjera jau sākta, un viņiem bija, jā, nu, loģiska doma, ka viņi atgriezīsies un turpinās, jā. Bet eh, aiz, aizbraucot un saprotot, ka nē un nē, un tas nav iespējams, un vismaz tik drīz nebūs iespējams. Jā. Viņiem li, e, ļoti lielai daļai bija jāsāk dzīve faktiski no sākuma, ja, karjera jāveido no paša sākuma. Nu, bērniem šajā gadījumā bija daudzkārt vienkārši, vienkāršāk, jo bērni sāka savus skolas gaitas, vai kāds jau bija varbūt izmācījies e, skolā, viņš tālāk varēja izvēlēties e, vai nu kādu savu darbu, vai arī studijas, Ja? Bet eh, pieaugušiem cilvēkiem, un tajā skaitā arī ošu ģimenei, abiem eh, vecākiem, jā, viņiem bija tā, ka viņiem vajadzēja domāt, eh, jā, celt visu no sākuma savu dzīvi. Jā. Kāda bija viņa nodarbošanās Liepājā? Jā, tā tad... Pirms, pirms, otrā jā, pirms otrā pasaules kara. Nu, tā ļoti tradicionāli jāsaka, uh, Marija Leontīna bija mājasaimniece, audzināja bērnus mājās, viņa, viņa, tad viņa pa māju vairāk, un viņas dzīves biedrs eh, Žanis Krišošs eh, bija tātad gan veikalnieks, gan vienu brīdi arī strādāja eh, Liepājas, kā pateikt, fabrikā, fabrikā, mm. jā, tagad, tos, tagad, nu, tagad vispār tas vairs neeksistē, Liepājas metalurgs, jā, toreiz tas bija, tā bija drāšu fabrika. Mhm. jā, metalurģijas uzņēmums. Tur viņš strādāja. Nu, jā. Un tad, eh, protams, eh, bija aizsargos un, jā, un, un aizsar, bija jā, jādodās jā, projām. Jā, jā, nu tā, tā loģiski, nu, saku vēlreiz pajautāt, jo diemžēl nevar vairs nevienam, bet eh, jā, viņš bija aktīvs aizsargu organizācijā un tieši aviācijā, jo aizsargiem patiešām bija sava aviācija, aviācijas eskadriļa, Un te nu ir jāsaka tāda lieta, ka eh, nezinu, kādi motīvi viņu, viņu vadīja, bet eh, tolaik eh, aviācija bija bīstama nodarbe, reāli bīstama nodarbe, jo, diemžēl, netrūka upuru, netrūka gadījumu, kad, jā, kad lidaparāts, teiksim tā, mm -hmm. avarēja, ja? un visbiežāk tas beidzās tiem cilvēkiem letāli. Es pati esmu rakstījusi, netālu no Liepājas novad, mēs šodien teikt, ir tāda vieta kā krote. Tur, jā. No, jā, tur nogāzās, reāli tur nogāzās eh, ne, mazā sporta lidmašīna un abi puiši, jauni puiši aizsargāja bojā uz vietas. Jā. Un šādu gadījumu, diemžēl, no, jā, tie, tie notika un regulāri. Jā, bet kas eh, Žani Ošu pamudināja taisni ša, šajā <laughs> virzienā, grūti, grūti eh, teikt, ne, nu jā, nezinu. Un tomēr arī meita šo interesi pārmantoja. Jā, es pieņemu, ka tas tā varēja būt, jā, jo meitai bija tā interese par aviāciju, un tas tālāk arī tā ļoti nopietni tika attīstīts, jā. Jā, bet uh, tagad, uh, lai skan pirmā dziesma, kāda dziesma, Lāsma, jā. tev ir kāds, kāds izpildītājs, latviešu favorīts, izstrādes favorīts, man ir jā. viens favorīts, jā, un tātad dziesma, nu, ņemot vērā, ka mēs par tik patriotiskiem cilvēkiem un tik patriotisks temats mums ir, tad arī tas izpildītājs ir šorīt izvēlēts patriotisks, manuprāt, arī viens, kurš ir diezgan cietis no padomi varas, un tas ir eh, dziedātājs Andrejs Lichtenbergs, Un tā tad mēs izvēlējāmies viņa dziesmu, ļoti patriotisku dziesmu, Tautas acis, e, kam e, melodiju komponējis ir Raimonds Pauls un vārdu autors ir Māris Čaklais. La, la, la, la. Mana tēva un Papuosti padaugavus slīd, un no plostiem un pakalniem spītīgās šaujas ugunis jaunas ik brīd. Tas ir mīlestības. Jā, tas, tā bija dziesma, tautas acis, komponists Raimons Pauls, dzied Haralds Andrejs, Andrejs Ritenbergs. Un tomēr, jā, jā, es mm -hmm. katru reizi <laughs> viņu vēlos saukt par Haraldu. Nē, nē, nē. <laughs> jā. jā, un tad šajā rītā Jā, tu klausies radio arī klausītāju raidījumu parunāsim par un šajā rītā kopā ar tevi es esmu, jā, esmu Esaija Avotiņa un blakus man ir žurnāliste Lāsma Un uh, Lasma, mēs pirms uh, dziesmas aizkārām tēmu par uh, tavu radinieci, uh, diezgan tuvu radzin, radinieci jā. teita māsicu, ja? Jā, Sapratu. Jā, jā, jā. Uh -huh. Valdu Oš, Oš jā, jā, pirmo jā. Pasaki man precīzi Tātad, pirmo. Tātad eh, pirmā latviešu sieviete civilās aviācijas pilota Austrālijā. Jā. <laughs> civilās aviācijas vai komerciālā aviācija, tā ir otrs Paldies nosaukums, par korekciju. Jā, jā nu tad jā. Eh, turpinām šo sarunu. Kāda tad ir viņas uh, biogrāfija? Mēs uh, parunājam par tavu dzimtu, par jā. to, kā viņa nokļuva Austrāja, Austrālijā, devās bēļu gaitās no Neapols, bet jā. tad par pašu valdu. Jā, nu, Valda piedzima 1935. Eh, gada 6. februārī eh, Liepājā, eh, Oskara Brēma privāta klīnikā pusdivos dienā, kas Pat ir interesanti, presī. jā, jo parasti liela daļa dzemdību notiek naktī, ja viņi piedzim dienas vidū. Un tātad pirmais bērns ģimenē, un 1942. gadā viņai pievienojās brālītis, Juris Andrejs Ošs, bet tās bija jau karalaiks un tās bija maidzemdības, kas ir diezgan tā, manuprāt, riskanti, jā. E, tātad e, viņa piedzima 1938. E, gadā viņai bija Liepājas svētās Annas evaņģēliski luteriskajā baznīcā kristības, Un tā tad, jā, viņi sāka kādas pirmās skolas gaitas, tad bija karš, un uh, apmēram kādā 1943. vai 44. gadā tātad e, vecāki izlēma, ka ir jādodas e, bēgļu gaitās. Un uh, man nav ziņu par to, ka viņi ir nokļuvuši, vai viņi ir nokļuvuši Vācijā. Es tiešām to nevaru apgalvot, jo es... Kur sākumā, jā, nu, nu ļoti... Kur kā būtu loģiski, loģiski, kur jā, kā būtu loģiski, jā, vai tur Eslingenā vai kur. Bet es to nevaru, nedrīkst apgalvot, jo man nav, tādu mm -hmm. ziņu man nav. Bet, eh, kas ir pilnīgi droši un skaidri, tā tad 1949. Eh, gada, manuprāt, 4. jūlijas tas bija, kad... Uh, no Neapoles ostas Itālijā, eh, Ošu ģimene, eh, tātad uzkāpa kuģa, uz kuģa eh, skauguma klāja un devās uz Austrāliju, kur viņi arī palika visi līdz mūža galam. Ja, un, tas jūras ceļojums, ja tā var teikt, ja brauciens ilgi, tā tad nedēļām ilgi, jo viņi gala, nu, gala punktā uh, nokļuva uh, vai nu 28. jūlijas vai 29. Tad, jūlijas. Tad apmēram 24, 25 nu, dienas. Nu, kārtīgi, jā, jā, kārtīgs, jā, jā, jā, jā, jā, lūk, un tad uh, pirmais, protams, ne jau kāds bēgļus sagaida ar atplestām rokām, pirmā uh, tāda, nu, apmešanās vieta, es negribētu teikt dzīves vieta, jo tas pārāk skarbi skan, man šķiet, uh, bija uh, Bonegilas uh, tranzīta nometne, kur bēgļiem bija, jā, kur bēgļi tika izmitināti kādus, arī vēl kādu krietnu laiku līdz dzīvu beidzot, kā saka, varēja daudz maz sakārtot, jā. Un tad nākamās ziņas ir 1951. Eh, gads, eh, ir viens laikraksts, eh, kurā var izlasīt, ka ir tāda Vestseilas vidusskola, kur valda Ošs mācās. Un tur tai rakstā ir angļu valodā, protams, jo tas ir Austrālijas laikraksts, eh, kur tiek eh, stāstīts, eh, kā, kas no, par skolas dzīvi, mm -hmm. tāds raksts par skolas dzīvi. Un tiek minēti viss, kā to pateikt, teicamnieki, vislabākie skolēni teicamnieki, ka vienā klasē tā ir valda Ošs un viņas paralēli klasē, tas ir Jānis Priedkalns. Un te nu ir jāstāsta tā, ka jā, man bija tā laime vai gods mazliet ar Jāni Priedkalnu kontaktēties. Viņš, diemžēl, ir devies mūžībā, bet nu, bija iespēja vēl, kā saka, paspēju, un viņš valdu ļoti labi atcerās, jā, un e, Jānim Prietkalnam turpmākā dzīve tika saistīta ar uh, eh, evaņģēlisku luterisko baznīcu. Mm -hmm. Un viņš bija uh, mācītājs, bet uh, tādā augstākā amatā, bet man, es mazliet baidos teikt, jo, jo es varu, nu, mazliet kļūdīties mm -hmm. tajā amata nosaukumā, un tāpēc es labāk to neteiktu. Nu, lūk, un kas bija ļoti aizkustinoši, ka Jānim Prietkalnam bija saglabājušās viņa mājas arhīvā no skolas gadiem Eh, divas fotogrāfijas, kur viņi eh, kopā, nu, skolēni grupa, mm -hmm un kur viņi ir nofotografēti. Un viens bija no 1951. gada meteņiem, kā viņi eh, svinējuši meteņus, pārģērbušies. Austrālijā. Un, jā, Austrālijā, jā. Un otra fotografija bija no, arī apmēram no nu, 50. gadu sākums, kur uh, tiek svinēta Igaunietei Marei dzimšanas diena, un arī visi tie jaunieši tur ir tādā pulciņā sasēdušies, un uh, kas ir jauki, valda tajā skaitā un valda tur rokā kā akordeonu, ja, ka viņa mācēja tā, tad mācēja, pazina notis un, un, un mācēja kaut ko spēlēt un arī kaut ko uzdziedāt. Es sapratu no tava raksta, ka viņa bija ļoti talantīga, nu, kad viņa bija spējīga, talantīga meitene, jā, un jā. kurai skolā padevās Pilnīgi viss, viss jā, jā. jā. To man stāstīja mans brālēns, eh, Saimons Ošs, eh, ka viņš ir skatījis eh, nu, relatīvi nesen, teiksim tā, kādus vecus dokumentus, papīrus, un viņš ir atradis eh, tais dokumentos eh, valdes eh, skolas liecības Un viņš skatās, un viņš saka, es par savām acīm neticu. Visos priekšmetos, vienalga matemātika, dziedāšana, zīmēšana, sports, visur visaugstākās atzīmes. Ja? Nu, kā vienam cilvēku bērnam padodas pilnīgi viss, nu kā tas tā var būt? Ja? Domāju, ka es būtu laimīgi, ja man tā būtu, kādu varētu karjeru uztaisīt. Nu, tavai radiniecei bija. Manai radiniecei bija, jā, bet diemžēl <laughs> tas, to, to gēnes no viņas neesmu mantojusi, diemžēl. Jā, bet eh, tas tā ir ir taisnība. Vēl par viņu sakot, kas mani, kas, kas mani ļoti, ko es ļoti abrīnoju, ir tas, ka valdē bija ļoti liels, stiprs, kā viņi pateikt, spēks, viņi bija spēcīgi, viņi bija spēcīgi kā vīrietis. Tā arī man Saimons Ošs stāstīja, jo nu, tālākā karjera, pilots karjera, nu tolaik tur vajadzēja, acīm redzot, spēku, vīriešu spēku. Tagad, mūsdienās, protams, ka nē, bet tolaik tas, tas bija vajadzīgs. Un vēl viena lieta, ka, viņa, māte, ka viņai bija ārkārtīgi augsts sāpju slieksnis, jā, ka gadījies pat tā, tāda reize, ka nezinu, kā tas bija sanācis, bet viņa bija, nu, netīšām, protams, ka netīšām iešāvusi savu kājā. Viņai neviens vaipstiņš nepakustējās, nu, no sāpēm vai kā, viņa neko nesūdzējās. Nu, jā, nu tā gadījās, jā, un es domāju, ak, vai – Ak vai. <laughs> vai viņas vecāki atbalstīja izvēli iet par jā. no nu, civilās aviācijas piloti? Uh, nu, uh, vēl sieviete. Vēl, jā, uh, jāsāk ir ar to, ka Austrālija tolaik bija un Es pieņemu, ka arī mūsdienās ir diezgan konservatīva valsts. Tas nozīmē, ka uh, teiksim, tādiem progresīviem kādiem atklājumiem vai progresīvām lietām, tur ir jā, jāpiet laikam, lai tās nobriestu. Protams, 50. gados sieviete pilote, tas šķita kaut kas tāds, oi, jā, tas nu, nebija pašsaprotam nekādā gadījumā, jā, un viņa, bet viņai bija iespēja mācīties, viņa mācījās nevis augstskolā, bet uh, kā to pateikt, kursos, bija tāds mm -hmm. Royal Victorian Aero Club, kur viņa mācījās sporta lidotāju kursos. Tie kursi bija par maksu, e, maksa bija liela, un lai viņa tos kursus varētu sekt, viņa arī, protams, ka strādāja. Un uh, uz savu uh, e, 20 21 gads, kad viņai palika, tā bija to laika pilngadība, nevis 18, bet 21. Viņai vecāki uz dzimšanas dienu uzdāvināja lidotājs zābakus, kas arī nu, nebija nekāda lētā manta, protams, ka nē. Ja, un viņi ļoti nopietni e, šim solim, tātad šai savai karjerai gatavojās. E, februārī tātad dzimšanas diena, martā 1956. gadā martā viņi iegūs savu lidotājs licenci. Un tagad, atgriežoties pie jautājumu, mm -hmm. vai, mhm. vecāki, vai vecāki bija ar šo izvēli mierā, eh, man, nu, to ir grūti pateikt, kaut gan es eh, intervijā esmu lasījusi, ka viņas māmiņa ir par viņu ļoti baiļojusies, ja, ka viņa katru piekdienas pēcpusdienu aiziet, svētdienas vakarā pārodās, ja, ka viņa bija ļoti baiļojusies, ka, nu, nedod Dievs, ka kaut kas nenotiek. Nu, vēl tad jau ir jāsaka, tāda lieta, un es domāju, ka, ja es to zinu, tad, protams, ka Oši to zināja trīsreiz labāk. Ir arī tāds gadījums Austrālijā, ka viens jauns latviešu puisis, Andris Hincenbergs, bija Viņš gan bija augst, augstākā līmenī, viņš bija studējis, viņš bija pilots tāds mm -hmm. ar uh, diplomu, jā, un 22 gadu vecumā iegūst savu pilota diplomu, un vai tā bija eiforija, vai, nu, to neviens nezina. Viņš bija izdomājis ar, vēl, kā saka, siltu diplomu, nu pat iegūtu, palidot, un tas lidojums beidzās viņam traģiski. Jā. Viņš mēģināja katapultēties, neizglābās, nositās, jā, un es pieņemu, ka to, ka to zināja visa latviešu sabiedrība, ka tāds gadījums bija, kas ir drausmīgi, protams, cilvēks tikko kā ir iegūs eh, diplomu, tikko tūlīt dzīve sāksies, jā, un šetev, jā, Nu tā, tā kā es domāju, ka vecāki tādā lielā sajūsmā es pieņemu, ka uh, nebija. Uh, mazais brālītis Jūris gan, viņš valdu vienmēr bija abrīnojis un pēc tam tā lielā nelaime, kas notika, tā viņam bija neizsakām traģēdija, ka māsa, māsa ir uh, mirusi, jā, māsa, māsas vairs nav, jā, tas gan. Vai viņai izdevās atrast darbu pēc tam, kad viņa iegūs šo licenci? Es saprotu, viņa iegūja licenci, lai viņa varētu lidot. Jā, ka viņai jā, ir tiesības, tips, jā. tiesības jā, pārvadāt pasažierus, tātad pilotēt lidmašīnu, jā. Viņa arī strādāja? Viņa arī strādāja, jā. Viņa uh, iestājās darbā vienā un vienīgajā uh, eh, avio sabiedrībā Austrālijā, kur darbā par pilotēm pieņēma sievietes. Un tas bija Southern Airlines – un viņa tur strādāja. Viņa ir uh, pilotējusi četru dzinēju uh, laineri uh, eh, De Havilland Heron. Tas nozīmē, no nu, lai Kaut jā, kas jaudīgs? <laughs> tas, tas nozīmē, <laughs> jā, man jautājums, tiem laikiem, tas nozīmē? tiem laikiem tas jau bija jaudīgs, jā, <laughs> teiksim tā. jā. Esmu fotografijās redzējis to lainerī, bet, nu, ļoti komentēt, <laughs> lūdzu, ne. Tur, tur vajag tāds īpašāks nu, zināšanas. Nu, tieši, jā. jā, nu pasažieris tātad pārvadājis. Un uh, maršruts, viens no maršrutiem, kurā uh, zinu, ka viņa ir, uh, ko viņa ir izpildījusi, tātad no, Narako, no Narakortes dienvidu Austrālijā uz Melburnu, ja, un atpakaļ. Tas bija viens no maršrutiem, tātad iekšzemes reis, pasažieru reis, kurā tika jāpārvadāt pasažieri. Eh, diemžēl šis darbs viņai ilga vien desmit mēnešus, kas ir ļoti maz, pat nepilns gads, eh, jo notika kaut kas, jāsaka tā, šausminošs. Pirmkārt, eh, šī avio sabiedrība tika likvidēta, bankrotēja, cik es saprotu, to pārņēma cita, un tika pieņemts likums, diskriminējošs likums, ka sievietēm uh, nav vietas lidmašīnu kabīnēs. Sievietes nevar būt piloti. Mm -hmm. Un, protams, nu, ko tas nozīmē? Nu, ka tavu karjeru ir, uh, tur punkts ir pielikts, jā. Un uh, gluži bez darba viņa nepalika, uh, viņa ieguva uh, citu darba vietu, arī vienā citā uh, avio sabiedrībā, bet tas bija biroja darbs, un tur jau nav, tas jau nav salīdzināms, jā, tā tad. Jo, ja tu sāc lidot, es nezinu, kas, nu, tie ir teorētiski, es varu iedomāties, bet dzīvē, ja tas ir tā, ja tu ar to sāc, ja tu sāc lidot, tad tā ir kā narkotika, tev vajag, vajag un vēlreiz vajag. Un varbūt, ka to var kaut kā pat salīdzināt, pārmetot eh, mazliet, eh, kā saka, eh, tādu loku arī ar, ar skatuvi, ja tu esi uz tās skatuvas uzkāps, un šeit es domāju Andrei Lichtenberg, protams, ka mm -hmm. tev vajag un vajag un vajag un vēl un vēl un vēl, jā. Un ja tev kā, kaut kāds liktenis liek šķēršus, tad tas ir, tad tā, jā, tā ir, tā ir gandrīz vai traģēdija, jā, bet tā ar to lidošana ir. Jā, tas nevienam vien, ka tas ir, kad uh, pilotiem, kuri arī ļoti, ļoti daudz stundu ir nolidojuši, jo tur rēķina pēc tam gaisā pavadītā stundu skaita, jā, tad tur ir, jā, tur ir tā, ka tu bez tā nevar gandrīz vai dzīvot. Tā, tā tur ir, jā. Bet viņai bija grūti pieņemt, es saprotu šo te, kad viņa nevar lidot, es... tā bija viņas personīgās uh, dzīves uh, jā, traģēdija, bet, domāju, gan, jā, jā, bet jā. pēc tam, es saprotu, viņa arī aprecās. Jā, jā, jā nu tur ir tā, ka uh, viņa aprecās ar krietni vecāku vīru, kas arī saistīts ar, tātad ar aviāciju, saprotam, militāru aviāciju, uh, Bairons Hugh Lamonts, vīrs ir. Uh, nu, ir viņi, protams, arī nomaina uzvārdu, kā tas ir normāli, bet uh, to mēs arī vienmēr viņu rakstot, uh, to Lamond mēs uh, liekam iekavās tā iemesla dēļ, ka lidotāja kā lidotāja, kā pilote, viņa bija valda oša. Jā. Un, un šī iemesla dēļ, jā, viņa aprecējās 1960. gada 2. janvārī, Eh, ar nu, vīrieti, kurš principā bija viņas mātes gados, viņas mātes vecuma. Un te nu es zinu no e, valdas brāļa Jūras sievas, kur man ir rakstījusi, ka vienkārši viņai sava valdai savu vecumu puiši nebija interesanti, jo viņai nebija ar viņiem par ko runāt, ko pārunāt, un līdz ar to viņi krietni vecākiem vīriešiem, teiksim, tā draudzējās, un līdz ar to arī tas, tas vīrs bija krietni vecāka gadagājuma nekā, nekā viņš. Viņš bija dzimis 22. gadā, 1922. Viņa pati, kā jau mēs runājam, 30. 35. Ah, 5, eh, jā, 1935. Mm. Bet tu, tas būtu tas mazākais. Eh, kāda bija laulības dzīve, to nu, to nu neviens, protams, tagad nepateiks, bet eh, bija tā, ka laulībā eh, dzima eh, dēls, puisis, un, diemžēl, ārsti viņam konstatēja autiskā spektra, autisko spektru. Tātad, nu, veselības problēmas, ļoti nopietnas veselības problēmas. Un tas, manuprāt, tas bija, nu, otrs tāds ārkārtīgi traks trieciens viņai, Jā. Jo es tā saprotu, ka tas bērns ir bijis ļoti autisks. Nevis tā, nu mazliet kaut kas tur tā, bet ka viņš ir bijis... Nu, prasīja īpašu aprūpi. Ļoti īpašu aprūpi, jā, jā. jā. Un tā lieta ir tāda, ka, nu, diemžēl tā tas bija, un varbūt Latvijā kaut kur vēl mūsdienās tā ir, ja sievietē piedzimst slims bērns, tad tas vīrietis šad un tad – bieži vien viņš pasaka, tā ir tava darīšana, nu tad tiec galā pati, ja? nu, un mani sava dzīve, un, un tu, tu tiec galā, tas ir tavs bērns, un, un apmēram tā, ka nu, tu esi vainīgi pie tā, kas ir ārkārtīgi netaisni, netaisnīgi, ja? un, un tā, un šeit es saprotu arī, ka tas laulātais draugs, man tā ir teikts, ka tas laulātais draugs tur nebija nekāds palīgs viņai, ja? un šajā, tādā situācijā jau tas ir, uh, Eh, visāda veida palīdzība, arī emocionāli, ir ārkārtīgi svarīga, ārkārtīgi svarīga, jā, un tad, nu, finišā re, eh, notika tas, kas notika, jā, ka viņi to neizturēja, viņi vienā brīdī vienkārši salūza, jā, un atstāja savu, savu, savu, kā saka, eh, vīru atstāja atraitņos un, un dēlu atstāja bāreņos, jā, viņa aizgāja no dzīves, viņa spēja vairāk izturēt, mm -hmm. tāda lieta bija. Mm. Kas... Uh ar šo dzimtu notika pēc tam, es saprotu, viņa vēl joprojām ir Austrālijā, jo jā. viņai bija brālis valdai. Jā, jā valdai bija brālis, tātad uh, valda uh, eh, 1968. gada 24. oktobrī uh, noslēdz rēķinus ar dzīvi, kas visiem bija ārprātīgs šoks un trieciens. Uh, bija, protams, pēc četrām dienām 28. oktobrī bēres, uh, izvadīja latviešu mācītājs Elmārs Kociņš, un neilgi pēc tam, 1969. gada 3. februārī, trīs dienas, kā pēc pirms valdes nā, dzimšanas dienas, bet viņas vairs nebija, šo pašu soli, diemžēl, spēra arī viņas māmiņa, Leontīna Marija Oša kurā arī jā, viņa nu, pārdazēja, pārdazēja medikamentus, un tur tas finišs bija tieši tāds pats. Jā, un atkal izvadīja, atkal izvadīja tas pats mācītājs Elmārs Kociņš. Protams, tā ģimene bija ār, ārprātīgi satriekta, jo tur jau bija vēl viena lieta. Brālis, Juris, brāļi Jura, dzīves biedri bija gaidībās. Un tas viss notika gan viena, gan otra uh, pateikt, aiziešana notika tajā laikā, kad viņi bija gaidībās. Un paldies Dievam, ka tas bērns piedzima vesels, jā. Jo, jo tas... Eh, eh, mm, Saimons, tātad dēls, eh, Jūra dēls piedzima 20 dienas pēc tam, kad vecā māte bija pašnāvību izdarījusi, jā, un, un, un tā. Nu, viņa, protams, bija ļoti satriekt un ātrā, ļoti ātrā, nu, ātri, ātri pārmainīja dzīves vietu, Iepriekš viņi tātad dzīvoja Melburnas priekšpilsētā Koburgā. Viņi mainīja dzīvesvietu, ir tāda pilsētiņa Ararata, kad 205 km attālumā no Melburnas. Un tur viņi pārcēlās visi, jā, lai tā kā būtu pēc iespējas tālāk no tās nelaimes. Viņi likās, ka tā ir nelaimes vieta. Kaut gan tur viņiem bija, Kauburgā eh, viņiem bija skaista māja un skaistākais puķu dārs visā ielā. Jā, viskaistākais ar rozēm un ar, nu kā latviešiem, vai ne? Bet viņi to visu pameta prom, prom, prom no tās vietas prom. Nu, tā, tā tur bija, jā. Mm. Tāds skarbs, skarbs savā ziņā. Jā, skarbs. Jā, jā. Stāsts par sievieti ar lielu gribspēku, ar tādu jā, lielu, lielu drosmi. Mē, jā, drosmi, drosmi mērķi jā. arī. Un, mm, mm. Jā, bet... Jā. Salūdz. Salūdz, jā, nu tā, tā var teikt, jā, diemžēl. diemžēl Vai jā. tev izdodas satikties ar savu radinieku, ar uh, viņas uh, brāļa dēlu? Jā, uh, tā tad. Viņš Austrālijā dzīvo. Viņš ir, jā, uh, Tātad, nu, tā ģimene, protams, vēl aizvien ir Austrālijā. Eh, Jūris, diemžēl, eh, viņš gan sagaidīja eh, Latvijas neatkarību, un viņam tas bija ļoti svarīgi, viņš bija ļoti, ļoti priecīgs par to, bet Jūris devās mūžībā 1999. gadā, būdams, teiksim tā, vīrietis spēka gados, mm -hmm. vēzis pieveic. Jūra dzīves biedra ir paldies Dievam, mūsu vidū, un arī abi Jura bērni ir, e, tad dzīvo Austrālijā un, un, un tā, un e, tas e, neparastais varbūt šajā stāstā ir tas, ka apmēram pirms 11 gadiem es par viņiem tikpat kā neko nezināju, un es tā sāku, es atgriezos pati no uh, Ungārijas, kur es sešus gadus biju strādājusi Rietum Ungārijas universitātē, un es sāku tā kā mazliet pētīt un meklēt un es jau meklēju, jo man bija teikts, ka visi ir miruši. Tēvs teica, visi ir miruši, tur neviena nav. Ko es meklēju? Es meklēju ar domu, ka es varbūt kādu kaimiņu atradīšu, kādu no nu, kolēģi mm -hmm. bijušo, kādu kaimiņu. Un, ja godīgi, es šajā stāstā neviena dzīva nemeklēju, jo man bija teikts, eh, ka tur, tur nu, nav, nav, nav neviena, nav. Jā. Un bija milzīgs pārsteigums eh, atklājot, ka ir eh, pēcnācēji. Kaut tas ir normāli, tas ir tikai normāli, <laughs> protams, vai ne, bet uh, tik tālu es nebija, nebija aizdomājusies. Protams, bija visu laiku aizsargs Žanis, visu laiku man tēvam bija prātā un, un, un, un, un valda, protams, ja, bet, uh, bet, bet kas tur tālāk eh, ir, nu, nākamā paudze, nu, viņš to nezināja. Attiecīgi, arī es to <laughs> nezināju. Nu, kā es to varēju zināt? Nu, nekā. Jā, mums uh, tūlīt uh, skanēs uh, pēdējā dziesma tad man ir jautājums tev, mhm. ko tu vēlies paņemt no šīs savas radinieces, kas tevi uzrunāja pētot šo viņas dzīves stāstu klausoties? Kas uzrunāja? Uzrunāja, protams, viņas eh, rakstura īpašības, kuras, kuru man, diemžēl, nav tā viņas lielā drosme, viņas lielā neatlaidība, spēks, ja, bet, nu, dabā jau ir tā iekārtots, ka spēku vairāk vīrieši apveltīt nekā sievietes, jā. Nu, tas, tā, tās ir tās, tās lietas, kas, kas, protams, jā, uh, šis dzīves stāsts, kas ir ļoti, ļoti bēdīgs, kas ir, eh, jā, kuru jauns cilvēks ir, ir aizgājis, eh, devies mūžībā, ka tā ir viņa izvēle, nu, tas ir tāds, eh, kas mums savukārt māca, ka nevajag izlikties, ja tu redzi blakus, ka kaut kas tam cilvēkam nav labi un, un nedod Dievs, ja viņš sāk runāt ka par miršanu, uh, neizliecies, ka tu neko neredzi, nedzirdi, ka tur ir drīz, nu, mē, jāmēģina kaut kā, nu, mēs jau neesam. Palīdzēt. Jā, palīdzēt. Būt blakus. Jā, jā, jā, palīdzēt, pasniegt roku, ja tas ir iespējams, jā. Bet, nu, tādā, tā, tādā, jo tiem, diemžēl ar, ar to pašnāvībās iet bojā vairāk cilvēku nekā visos karos kopā. Un tā nedrīkstētu būt. Jā, tā nedrīkstētu būt. Jā, tad uh, Andrejs Lichtenbergs par tevi dzied naktī apmātas zvaigznes. Jā, nu, nu tad kādēļ fantastisku šī... nosaukumu, kādēļ? jo te var teikt, ka mēs eh, domājām ilgi, ka tādu varētu piemērotu, iespējami piemērotu izvēlēties. Nu, Andrejam Lichtenbergam repertuārs ir plašs un, un paldies Dievam ir pieejams, pieejams daudz dziesmu un cita par citu labāka un skaistāka, ja, un, un, un tā, bet eh, par šo, šo jā, man šķita, ka šī, šī varētu būt eh, tāda minorīgās noskaņās, ka šī dziesma varētu būt atbilstoša, jo šī dziesma arī kaut kādā ziņā kaut kādas cerības dodas, nezinu, tā, kaut kā tā, jā un apmāta zvaigznes, ja par tevi dzied, nu kur tev vēl skaistāk un kur tev vēl skaistāk. Jā. Paldies tev, Lāsma! Par tevi cied naktī apmāta zvaigznes debesīs. Kā izbēgt no mūzikas pārmērības, kas tevī un manā rudenī bija. Ar tevi dzied naktī apmatas vaiznes, ar dziesmu nu dzeltenas lapas krīt aizbēgt no mūzikas pārmērības, kas tevī un manā rudenī. Izklieti līdz plēnām līgojot liegi, ar pasauli pusplaucis sievas zāgs, viņš aizmirsis, ka nav pavasars pirms laika nozīmēt vārdu. Un līgo, un līgo zvanām zvana, un salaini mākoņus koguļi spīd. Ar tevi stāstā dzeltena saule.